خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الضمان کتاب ضمان کفالت هم بهش گفته میشه حماله هم بهش گفته میشه زعامه هم بهش گفته میشه زعیم و کفیل و حمیل و زامن به یک معنا هستند بله یک اصطلاحی داریم به معنی تو این کتاب ما زامن داریم اصیل داریم مضمون لهو داریم و مضمون بهی داریم و چه داریم؟ مضمون بهی داریم بله پس زامنو زامن همونی که زامن میشه اصیل هم همونیه که زمانتش رو قبول کرده مضمون لهو هم اونیه که به نفش زمانت داده برایش اگر براش ضرری پیش بیاد جبرانش میکنه براش خب میفرماد الضمان وثیقة فی الدیون المستقره زمانت یک وثیقه هست یک چه هست؟ وثیقه هست در دینهای ثابت فإذا عرف الضامن قدرها ومستحقها صح ضمانه زمانی که شناخت زامن اندازه اون چیزی رو که براش کار میکنه زمانت میکنه و مستحق اونو که این برای چه کسی داره زمانت میکنه این یعنی اونی که مستحق این چیزی که برایش زمانت میکنه صح ضمانه صحیح چیش زمانتش اون طرفی رو که به نفش داره زمانت میکنه برایش داره زمانت میکنه شناختش مهمه شناختش چیه؟ چون فردا روز افراد فرق میکنه یکی سختگیره یکی آسانگیره افراد با هم متفاوتند کان لصاحب الحق مطالبة ایهما شاء میگه صاحب حق میتونه مطالبه بکنه هر کدومی رو که بخواهد یعنی اون بدهکار اصلی رو میتونه صاحب حق حقش رو ازش طلب کنه و میتونه از زامن هم چش بکنه طلبش کنه البته مالکیه به نظرم میگند زمانی زامن رو طلب میکنه که این صاحب حق عاجز باشه چه باشه؟ خب پس میگوید صاحب حق میتواند مطالبه کند حقش رو ایهما از هر کدومی که از اون دو نفر که شاء خواست این دو نفر کیان یکی اون که بدهکاره و یکی اونی که زامنه خب اینجا یه اصطلاحی هست به نام کفالت و زمانت زمانت در امور مالی پیش میاد در امور چی پیش میاد این تقسیم بندی که در منهج میکنه بعدا این زمانت مالی رو میگه که بهش میگن زمانت بهش میگن چی فأيهما اداهو فأيهما أداه بری جمیعا هر یکی از آن دو هم که اومد این دین رو پرداخت کرد ادایش کرد هر دوتا یا همگی چی میشند؟ بری میشند هر دوتا بری میشند هم زامن و هم بدهکار ولا يرجع الضامن بما غرم الا ان يكون ضمانه به المضمون عنه مضمون عنه یا اصیل بله میگه زامن بر نمیگردونه اون چیز رو که غرامت داده مگر زمانی که زمانتش به دستور مضمون انه بوده باشه به دستور اون بدهکاره بوده باشه به دستور اون اصیل بوده باشه فيرجع عليه بأقل الأمرين من ضمانه او غرمه میگرده بر او بر علیهش به کمترین دو امر از زمانت یا غرم مثلا به چه شکل طرف زامن بوده چی بوده؟ زامن بوده رفته اون غرم رو پرداخت کرده اون چیکار کرده؟ پرداختش کرده اگر غرمی رو که پرداخت کرده کمتر بود برش میگردونه از اون صاحب دین زامن و اگر زمانش رو کمتر بود اون چیزی که زمانت کرده بود اونو میاد چیکار میکنه برمیگردونه زمانش بوده مثلا دویست هزار مثلا رفته داده مثلا بیشتر اونی که کمتره اونو از مضمون انه چیکار میکنه میگیره ولو ابرا صاحب الحق غریمه برئ الضامن معه اگر بری کرد صاحب حق غریمش رو اون بدهکارش رو زامن هم همراهش بری میشه ولو أبرأ الضامن ولو أبرأ الضامن وحده لم يبرأ الغريم المضمون عنه ولی اگر اومد بری کرد زامن رو اگر صاحب حق اومد زامن رو بری کرد تنها اینجا دیگه اون غریم اون مضمون عنه بری نمیشه حق سرش ولی اگر نه برعکسش صاحب حق اومد چکار کرد چی؟ غریم و بدهکاره رو اومد گذشت کرد اینجا دیگه زامن خود به خود چی میشه؟ شامل میشه و یجوز ان یضمن ان الضامنی ضامن ثان جایزه که زمانت قبول کنه از زامن اول زمانت دومی زامینی اومده زمانت غریم و قبول کرده یه زامن او دیگه اومده زمانت این زامن اول چکار کرده میگه این جایزه و عن الثانی ثالثون از زامن دوم زامن سومی هم میتونه بیاد زمانت بشه و برای و عن الثالث رابعون و برای زامن سوم زامن چهارمی فیکون لصاحب الحق مطالبة ایهم شاء صاحب حق میتونه مطالبه کنه هر یکی از این ها رو که دلش خواست غریم و اون بدهکاره رو به اضافه هر یکی از این ها رو که دلش خواست فان ابر الغریمه بری او جمیعا اگر اومد بری کرد گذشت کرد انداخت حقش رو از غریم از بدهکار تمام اون زامنها تابرئه میشن بری میشند و ابرأ الضامن الاول برئ من بعده دون الغريم زمانی که اومد بری کرد زامن اولو اومد بری کرد کی رو بقیه زامن ها بری میشن ولی اون بدهکاره بری نمیشه و این ابر الضامن اگر زامن اول بری نکرد دومی رو بری کرد خب از دومی به بعد بری میشن یعنی سومی و چهارمی آه و این ابر الضامن ثانی بری الثالث و الرابع اگر بری کرد زامن دوم رو زامن سوم و چهارم بری شدن ولی زامن اول دیگه نشده چون از اون مرحله به بعد شدند ولم يبرأ الاول ولا الغريم و بری نشده زامن اول و خود بدهکار یجوز أن يزمن الجماعة دينا على اجتماع و انفراد و جائز است که زامن بشه یک جماعت زامن بشه چی؟ چه به شکل جمی چه به شکل تکی یعنی هر یکی جداگونه یا کلشون با هم بیان زامن بشن همزمان یا به شکل تکی همه زامن بشن خب ويؤخذ كل واحد من الضمناء بجميعه في الانفراد گرفته میشه هر یکی از این زامن ها دار انفراد دار چی؟ ويؤخذ كل واحد من الضمناء بجميعه و گرفته تمام هر يك از این زامن ها همگی در انفراد وبقسطه من الاجتماع وباندازه سهم خودش از اجتماع متوجه شدی اینو؟ فإن أبرأ منه واحدا برئ منه وحده اگر بری کرد از اون یکی رو بری منه وحده دون الباقین تنها خودش بری میشه نه در مسئله انفراد در مسئله چی؟ خب باری دیگر میخونم و یجوسو و یجوسو ان یزمن الجماعت دینن على اجتماع و انفراد و جائز است زامن بشه یک گروه یک جماعت دینن دینی رو على اجتماع به شکل جمعی و انفراد و به شکل تکی دیگه این به چه شکله جمعیش اینه که همه بگن آقا همه ما با هم زامن این دینیم انفراد به این شکل شما میای زامن میشی اون هم زامن میشه یک گروه میان زامن میشن یک گروه میان چکار میکنن؟ بل به شکل انفراد به شکل چی؟ دیگه جمعی نیست خب حالا نتیجه چی میشه؟ سمره این دو شکلش فارق اجتهاز ويؤخذ كل واحد من الضمناء بجميعه في الانفراد وقرفت مشي هر يكي أزين زامنها بجميع أندين در حالته انفراد در حالته چه؟ وبقسطه من الاجتماع وبهمون به همون اندازش از همگی از جمع مثلا موقعی که جمع به شکل جمعی اومده زامن شده هم این شده هم اون هم اون و خب، همه با هم شدن زامن اینجا به اندازه اون قسط و سهمش هر یکی از اینا چی میشه گرفته میشه چون اینجا به شکل جمعی شدن به شکل چی شدن ولی اگر اون جمع به شکل انفرادی زامن شدن به شکل چی شدن اونجا میتونه کلشو از هر یکی از اینا چیکار بکنه در حالت جمعی در حالت جمعی فان ابرأ منه واحدا اگر اومد یکی از اینا رو چیکار کرد بری کرد برئ منه وحده فقط یکیشون بری میشه دون الباقین نبقیه متوجه شدی؟ و در انفرادی هم همینه در انفرادی و در جمعیش ببین دو حالت داره یک جمع میاند زامن میشن یک بار به شکل جمعی همه امون آقا زامن این دینیم اونجا هم همه اند ولی اونجا به شکل تکی اند به شکل چه؟ مثل این زامن اون هم زامن اون هم زامنه اون هم در اون حالت میتونه بیاد شما رو از کل اون دین طلب بکنه ولی در حالت جمعی نه هر یکی رو به اندازه سهمش هر یکی رو به اندازه چون همه با هم به شکل جمعی اومدند زامن شدند خب اگر اومد یکی رو بری کرد فقط همون یکی بری میشه بقیه سر جاشون زامنند بقیه سر جاشون زامنند ولا يجوز ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع فيصح وإن لم يستحق ويلزم الضامن إن استحق غرم الثمن یا غرمو الثمن بله میگه که جایز نیست زمانت آنچه که هنوز واجب نشده هنوز دینی وامی سرگردن طرف واجب نشده نمیشه رفت چیکار کرد زامن شد مگر در درک مبی مگر در کجا درک مبی چیه در زیر آورده درک مبی اینه که شما میایید اگر اون مبی مشکل داشت مشکل سابق مانند این که مثلا طرف اومده مال شخصی دیگر رو به شما میفروشه و این هم این روزا زیاد بوده هم قدیم اینجا خریدار خریدار میترسه از این چیز که نکنه که این چیزی که مثلا این آقای فروشنده داره میفروشه مال کسی دیگه باشه نیاز به چی داره؟ به یک زامن داره این زامن اینجا درک مبی میکنه یعنی اگر اون مبیعه بحث استحقا استحقاق استحقاق مبی اینو میگن که این کالا مال کسی دیگه هست مال شخص دیگه هست خب در این حالت زامن میگه آقا اگر چنانچه استحقاق پیش اومد مثلا اینی مالی که به شما فروخت مال کسی دیگه بود یا رهنی بوده که اومد فروختش در این حالت سمن شما رو من زامنشم که برگردونم سمن شما رو من زامنه که چکار کنم یا برعکسش میگه در اینجا یا سمن مثلا مشکل داشت چی؟ خب میگه در این اینو میگن درک مبی خب اینجا طرف قبل از ثبوتش قبل از ثابت شدن این مسئله قبل از وجوبش میتونه بیاد زامن بشه چون اینجا داستان فرق میکنه اینجا نیاز هست طرف میترسه بیاد این معامله رو اجرا بکنه ها لذا یکی میاد زمانت رو در این وسط به عهده میگیره پس جایز نیست زمانت آنچه که هنوز واجب نشده مگر درک مبی مگر درک مبی فیسحو گفته درک مبی اینه که شما اون مبی اگر اومد خطری به سببی قبلی داشت سببی قبلی بر مبی وجود داشت مانندیم که مشخص شد اون مبی مملوک شخصی دیگه بوده مال فروشنده نبوده یا مرهون بوده خلاصه استحقاق پیش اومد یعنی مشخص شد که این مال مال این آقا در این حالت شخص میتونه در درک مبی قبل از وجوب قبل از واجب شدن زامن بشه و ان لم يستحق پس صحیح هست و اگرچه که هم اون استحقاق پیش نیاد و یلزم الضامن ان استحق غرم الثمن و لازم میشه بر زامن اگر استحقاق پیش اومد اون غرامت سمن آقا سمن رو به خریدار بازگردونه سمن رو به خریدار چکار کنه؟ چون فروشنده مالی رو به خریدار داده که استحقاق پیش اومده مال مال کسی دیگه بوده خب ولا یلزمه غرمه پس و یلزم الضامن این استحق غرم الثمن لازم میشه بر زامن اگر استحقاق پیش اومد غرم ثمن غرامت ثمن ولا يلزمه غرمه ان رد بعيب او اقاله اما زمانت بر زامن لازمی نمیشه اگر بازگردانده شد اون معامله به هم خورد به خاطر عیب یا به خاطر اقاله خودشون اومدن برگشتن اقاله اینجا دیگه زامن نه نمیتونه بیاد چی زامن نیست که باید سمنش بهش کار کنه بر بگردونه یا برعکس فروشنده ترسید از این نکنه اون سمنای مثلا خوبی بش نده اینجا دیگه زامن نیست پس اگر بازگردانده شد اون معامله به عیب یا به سبب اقاله یعنی فسخ معامله در این حالت لازم نمیشه بر زامن بر زامن لازم نمیشه که غرامت اون سمن یا اون چی رو بده بله ولا يجوز اذا كان الحق دراهم ان يضمن دنانير جائز نیست زمانی که حق درهم بوده زامن بیچاره زامن دینار بشه ولا اذا كان صحاحا ان يضمن كسورا و همچنین زمانی که حق دینار صحیح بوده بیاد و زامن شکسته بشه و یجوز الحال مؤجلا و المؤجل حالا و جائز است حال مؤجل و المؤجل حال ببین فقای قدیم یعنی جائزه که زامن اون دینی رو که حال بوده به شکل عجلدار زمانت بکنه و اون دینی رو که معجل بوده به شکل حال بیاد چیکارش بکنه زامنش بشه حالمون فوری رو میگن معجلمون مدت داره و کفالت النفوس باله کفالت در بحث بعدن در بحث نفس پیش میاد در بحثی پیش میاد میگه و کفالت النفوس جائزه کفالت هم چیه جائزه اذا كان على المكفول به حق لآدبيا زمانی که بر مکفول بهی حق آدمی باشه حق چی باشه؟ مکفول له حقی رو بر مکفول بهی داره کفیل میتونه اینجا کفالتو بپذیره و کفالت جائزه اینجا و جائزه کفالت نفوس زمانی که بر مکفول بی حق آدمی باشه حق چی باشه؟ مثلا قصاصی برگردنش هست طرف میتونه بیاد کفالت بکنه که آقا این آقا رو من میام تحویل شما میدم این آقا رو من تحویل شما میدم این جایزه چون اینجا حق آدمی بر مکفول بی هست ولی اگر حق حق الله باشه اینجا دیگه کفالت جایز نمیتونه طرف مثلا حدی برش اومده بگه من کفیلم که اینو میام تحویل شما بدم اینجا جایز نیست پس کفالت نفوذ جایزه زمانی که بر مکفول بی حق چی باشه ويؤخذ بإحبار المکفول به و گرفته میشه یعنی کفیل به حاضر کردن مکفول به ولا یؤخذ بدینه اما بدینش دیگه گرفته نمیشه چون اینجا اینجا کفالت نفس کرده کفالت چی کرده فان ماتت سقطت الكفاله اگر مکفول بهی مرد کفالت چی میشه ساقط میشه وكذلك لو مات الكفيل و همچنین اگر كفيل مرد کفالت ساقط میشه دیگه اینطور نیست که بیان ورثهشو هم چکار بکنند بگیرند